buenas tardes, señores oyentes de Radio Crash. Están ustedes en la sintonía de Hablemos del Sáhara. Hoy eh, tenemos muchas noticias que contarles. Si nos da tiempo, vamos a contarlas todas y si no, pues eh, para otro día. Pero ante todo quisiera, eh, en nombre del programa, en nombre de Radio Crash, felicitar a todas y a todos los asturianos por el Día de Asturias y también a, los extreme, a las extremeñas y a los extremeños que también celebran el Día de Extremadura. Esta semana ha estado cargada de noticias interesantes en lo que al Sahara se refiere y la primera la encontramos aquí. Estamos eh, en el aeropuerto de Asturias en busca de una noticia y la noticia la hemos encontrado hoy porque precisamente viajan los niños del programa Vacaciones en Paz. Estamos con el presidente de la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Alberto Suárez Montiel. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Eh, viajan hoy los niños ya definitivamente, después de dos meses eh, de estancia aquí repartidos por toda Asturias, eh, con familias asturianas acogedoras, como es la tierra de Asturias. cuéntanos cómo ha ido el programa, qué sentimientos quedan y, luego, si no te importa, seguidamente, eh, actualmente a nivel de la política internacional y con respecto al tema del Sahara, hay unos movimientos que acaban de producirse. Eh, ¿Cuál es tu visión eh, en el tema? Vale, pues los niños han, hemos cubierto la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, la Delegación Saharaui para Asturias, que somos las organizaciones encargadas de, y responsables del programa Vacaciones en Paz. Hemos conseguido los dos objetivos principales que tiene este programa. Por una parte, la asistencia, a abordar la dimensión humana y humanitaria del, del problema de, de, estos niños, facilitarles una alimentación rica en proteínas durante estos dos meses, el, el acceso a los servicios de salud del Principado de Asturias y también, pues bueno, pues pues, que conozcan otra realidad distinta a la realidad de un campamento de refugiados. Y también hemos cubierto el segundo objetivo de este programa, que es el objetivo político, porque durante la estancia de estos niños se ha actualizado la problemática del pueblo saharaui, se ha llevado a todos los rincones de Asturias, a todas las instituciones eh, públicas asturianas y bueno, en ese sentido pues hemos conseguido y los niños han conseguido cantidad de adhesiones solidarias con su justa causa durante estos dos meses. Esto, Alberto, eh, dentro de poco, ya unos meses, eh, seis, siete, eh, vuelven los niños. estáis ya preparando el próximo programa para el próximo verano. Sí, desde luego que cuando se termina el, programa, que en el día de hoy pues prácticamente lo damos por concluido ya con regreso de los niños a sus familias, comenzamos a preparar la edición 2016 que esperemos pues al menos cubrir el cupo de los niños que tuvimos este año, incluso poder aumentarlo. Muy bien. Eh, Sabes que ayer, eh, entre ayer y hoy, una delegación importante de Naciones Unidas eh, está y ha estado en los campamentos de refugiados saharauis, concretamente es Christopher Ross. ¿Qué te sugiere? ¿Cuál es tu análisis en cuanto al tema y la coyuntura actual? Bueno, Christopher Ross ha visitado y visita prácticamente todos los años los campamentos de refugiados y los países interesados también en el conflicto, como puede ser Argelia, también los países que son que forman parte del grupo de amigos del secretario general del Frente Polisario eh, para el conflicto. Hasta ahora en todas esas visitas no ha habido ningún resultado porque no se no se han reanudado las negociaciones entre las partes. Esperemos que este sea ya definitivamente pues eh, un, el relanzamiento de, esa, de esos contactos y de esas y de esas negociaciones y que se llegue a una solución ya definitiva a este conflicto que ya perdura a lo largo de 40 largos años y que ya es hora de que la comunidad internacional pues eh, asuma su responsabilidad con este conflicto, sobre todo España, ¿no? en su condición de potencia administradora del territorio, pues es quien también tiene que, asumir y tener una, mantener una posición digna y firme de, de los derechos que asisten al pueblo saharaui. Exactamente. Eh, una última cuestión. Tienes los micrófonos de Radio Cras abiertos dentro de este programa Hablemos del Sahara. Eh, dile al, al, movimiento solidario asturiano con el pueblo saharaui lo que quieras ahora mismo. Sí, independientemente de, que los entresijos diplomáticos del conflicto, la situación de cómo está, de cómo están ahora mismo la, fase de las, de las, negociaciones, es algo que, que desconoce muchísima, muchísima gente. Si la causa saharaui es conocida por, por la mayoría de, la sociedad asturiana, en este caso, de la sociedad española, de la sociedad española también, es una, es una sociedad solidaria con, con el pueblo saharaui porque nos sentimos responsables morales de, la situación de abandono del pueblo saharaui hace, hace 40 años cuando se dejó inconcluso un proceso de descolonización que España estaba obligada a, abordar. ¿no? Y España en este sentido tiene responsabilidades muy, muy claras con el conflicto. Una, asegurar que se culmine el proceso de descolonización. Otro, proteger los derechos humanos de la población saharaui mientras eso se produce. Y también asistencia humanitaria a los campamentos de refugiados. 165.000 eh, eh, personas se están abrazando debajo del sol de, del Sáhara durante estos 40 años porque España los abandonó y abandonó el territorio. Es decir, hay una responsabilidad directa de España en la situación de esta población. Entonces, también tiene que ser, al ser parte del, problema, también debe ser parte de la, solución. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Vale, Bueno, pues eh, ya hemos eh, escuchado que los niños del programa Vacaciones en Paz, eh, todos, todos eh, ya están eh, en los campamentos de refugiados, ya están con sus familias biológicas, ya están preparándose para empezar el curso escolar, pero por el mundo mm, han tenido lugar más historias, algunas muy tristes, por cierto, y de las que se hicieron eco todos los medios de comunicación habidos y por haber. Me estoy refiriendo al drama humano que se está viviendo en el Oriente Próximo al éxodo masivo de la población siria, la iraquí, la kurda, la afgana, huyendo de una barbarie, especialmente el pueblo sirio, que le ha sido impuesta por la fuerza de las armas. Tal y como ocurrió mm, con el pueblo saharaui en octubre de 1975. Esto es un nuevo holocausto, probablemente lo sea, must a man walk down before you can call him a man? How many seas must a white dove sail before she can sleep in the sand? And how many times must a cannonball fly? cry? And how many deaths will it take till it knows that too many people are dying? Will he answer, my friend, is blowing in the wind? The answer is blowing in the wind. and pretend that it just don't see. Well, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing. enlazando con este eh, tema, mm, vamos con un poco de poesía. Mm, este tema del holocausto, del refugio, del exilio, una, poesía maravillosa del poeta saharaui Bahía eh, Y después de este descanso musical, y como este programa va también de poesía, en la que, a la que nos asomamos eh, en alguna que otra ocasión. Hoy les traigo mm, unos versos de un poeta saharaui, eh, Bahía Mahmoud Awa. Exilio 2. Van huyendo de la guerra y en su evasión a la muerte les guían a la entrada de una calle ciega. A veces son confinados en las cloacas de un viejo bergantín a veces caen en manos de inmundos mercenarios del capital. A veces en cayucos son rebotados a la mar para deshacerse de sus mermados cuerpos. Niños, mujeres, ancianos derrotados por el más triste dolor. El hambre y el exilio que les aleja de la muerte es la única recompensa en la vida. Bueno, pues eh, como saben, este, este sábado pasado el señor Christopher Ross visitó los campamentos de refugiados saharauis. Una visita más para la mayoría de los saharauis y el, y el movimiento solidario con el Sahara, por supuesto. Pero a nosotros nadie nos quita la esperanza de ver nuestros sueños cumplidos. Y pobre del que pretenda quitarnos ese sentimiento. Nuestras fuerzas están más puestas en nuestros propios esfuerzos que en la de Naciones Unidas o cualquier otro organismo, porque el sueño nuestro surgió de una idea que materializó el día, que se materializó, mejor dicho, el día 17 de junio de 1970. Fue reprimido, sí, aquel día, pero se convirtió en una obsesión, legítima, por cierto, y resurgió un 10 de mayo, tres años después y diez días después de ese 10 de mayo, y valga la redundancia, de 1973, demostramos al mundo que somos un pueblo sediento de libertad y de justicia. Y ya no hay marcha atrás. El proyecto de Basiri, su testigo lo recogió Luali Mustafa y teniendo en cuenta los antecedentes del colonialismo, preparó el plan B al plan de las negociaciones con el colonialismo, pues sabía que solo intentarían dilatar esas negociaciones, ganar tiempo y buscar la manera de desarticular el Frente Popular para la Liberación de Sagui Alhambra y Río de Oro. Pues así, Basiri proponía a España una independencia escalonada en el tiempo. Resultados, represión y más represión. Y por supuesto la desaparición del líder Basiri. ¿Dónde está? Luali Mustafa negoció la independencia mediante un referéndum. Resultado de este también, entrega del Sahara a Marruecos, y todo ante los ojos impasibles de Naciones Unidas. Después de 16 años de cruenta guerra, y cuando ésta se desarrollaba en el territorio marroquí, como todos los oyentes podrán saber seguramente, y tambaleaba el trono a la OITA. ah sí, ahora sí, apareció la ONU. Bueno, es una manera de decirlo. En realidad quien apareció fue Francia bajo el manto de la ONU. Había que salvar al trono marroquí y nos impusieron el proyecto trampa, firmar el alto el fuego para celebrar un referéndum de autodeterminación. Pero volvamos a la visita del señor Ross. Después de esta pausa musical, mm, vamos a, a ver qué pasó con la visita del señor Ross. and Pues después de, esta bella canción de John Lennon en la que versiona Stand By Me de Bob Marley, hablemos un poco de la visita mm, famosa de este sábado pasado del señor Ross con el equipo negociador del Frente Polisario o Saharaui. Después de la reunión, el señor Buhari Ahmed, eh, representante del Frente Polisario en Naciones Unidas, declaró a la prensa que la visita del señor Ross se enmarca dentro de, los esfuerzos de la ONU para reanudar las negociaciones entre las partes en conflicto. También aseguró el señor Buhari que la solución del conflicto pasa por la celebración de un referéndum libre, democrático y justo, donde el pueblo saharaui pueda decidir por su cuenta. Y también dijo que todos los países están plenamente convencidos del derecho del pueblo saharaui a la libre determinación. Bien, todo esto que dijo el señor Buhari es respetable y está bien. Es cierto, a excepción de aquello mm, de que todos los países están convencidos del derecho del pueblo saharaui a la libre autodeterminación. Yo pienso que la mayoría sí, pero hay dos que yo creo que no. Uno es España y no creo que esté convencido del todo. El gobierno español no ha hecho absolutamente nada eh, importante mm, de relevancia del que podamos decir que sí está convencido del derecho del pueblo saharaui a la libre autodeterminación. Si no, ya habría adoptado medidas como hizo Portugal en el caso de su ex colonia Timor del Este. Y el otro es Francia, que vamos, no está convencida ni por asomo. Y lo malo es que Francia es miembro del Consejo de Seguridad y que nos visita cada mes de abril para decirnos con su veto para los saharauis ni agua. Y yo me pregunto, si Francia va a vetar cualquier propuesta que no afiance la ocupación marroquí al Sáhara, ¿a dónde va el señor Ross viajando de un lado para otro? Bueno, para nosotros ya es como de la familia, de tanto verlo en los campamentos. Se ha convertido en nuestro rey mago. Lo que pasa es que no puede traernos el regalo que pedimos, en nuestras cartas, claro. A que vino realmente eh, el señor Ross será para avisarnos del peligro que supondría que el 14 Congreso del Frente Polisario vaya a adoptar resoluciones y medidas más allá de las acostumbradas? ¿O será que vino para mm, desaconsejar la inclusión de jóvenes en la dirección del Frente Polisario en su próximo Congreso? ¿No será que el señor Ross puede que haya venido esta vez para pedir al Frente Polisario y por tanto al pueblo saharaui más concesiones? Tal vez, tal vez yo creo que puede ser las tres cosas y puede ser esta última. Más concesiones. Señor Ross, esto de las concesiones ya solo nos quedan los pantalones y esos no se bajan para nadie. Es por eso que pienso que el señor Ross no sé lo que habrá mm, llevado en su cartera esta vez eh, a los campamentos para discutir con la dirección del Frente Polisario o qué propuestas eh, trae. De todas formas, esas para nosotros. Aquí son políticas mayores y eh, con todo el respeto, nos queda siempre la duda si es simplemente cara al Congreso para Mm, aplacar los nervios de la juventud que está ansiosa de una solución, ya sea eh, aquel que llamamos plan A o plan B. Eh, los jóvenes en el Sáhara Occidental, todos los saharauis, tanto en los territorios ocupados por Marruecos, como, como en los campamentos de refugiados, en las zonas liberadas y, eh, en el exilio, eh, las comunidades saharauis en el extranjero, eh, están dispuestas a, encontrar una solución rápida, pero siempre mm, persiguiendo la independencia del Sahara. Bueno, de momento mm, lo dejamos aquí. Eh, tenemos confianza en la dirección del Frente Polisario. Eh, mm, sabemos que estas negociaciones eh, seguramente tendrán algún fruto. De todas formas, sabemos que también la posición del pueblo saharaui a nivel internacional mm, se está fortaleciendo cada vez más. la última victoria eh, eh, la tuvimos eh, en la aceptación del Frente Polisario en, los países firmantes de los acuerdos de, Ginebra y con el permiso de los oyentes del Radio Crash y de este programa, ahora mm, me voy a dirigir a la comunidad saharaui en, el extranjero para hablar con ellos un poco en Hassanía. السلام عليكم ورحمة الله جاليتنا في الخارج ومواطنينا في المدن المحتلة مرحبا بكم وسهلا حلقة جديدة من برنامجكم تكلمونا عن الصحراء هذو الأيام الفايتين في حلقات ماضية تكلمنا عن الوحدة وأكدنا على الوحدة ولا ينتم ولا نتكلموا عنها ولا ينتم الآن نأكد عليها بإذن الله لينا عارفين ومقرشين ومتأكدين عن السلاح الوحيد اللي فايدنا القوي المتين والله بعد أمتن سلاح نقدو نملكوه هو وحدتنا وملي اللي متأكدين عن عدونا اللي عندنا من الأعداء ما, مست... ما هم مستهدفين ما هو وحدة الشعب الصحراوي يحاولوا يشتوها ويحاولوا يدخلوه من هذيك الزاوية هذه الزاوية احنا يالتنا نقفلوها وما نقدروا نقفلوها ببق عزل ولا نقدروا نقفلوها بالانشقاقات ولا نقدروا نقفلوها بالمشاكل بيناتنا حق احنا عندنا مشاكل يا غير ذوك مصارين احنا ونتباركوا معاهم احنا وما نخلوا حد يدخل في مصارينا ولا يمسهم ولا يعود لهم اقرب من فم والجاليه في الخارج الجاليه في الخارج ما ما خالق عالم ما خالق دولة ما خالق مجتمع ما خالق شعب ما عنده جالية برا عن دولته يا غير الجاليات مهمتهم أساسية منين فات كتب عليهم مولانا على أنهم ما هم في وطنهم ولا هم وسط شعبهم على الأقل يتموا مرتبطين بهذا الشعب وبهذا الوطن وعلى هذا الأساس الجاليات تتنظم وعلى هذا الأساس الجاليات تتوحد وعلى هذا الأساس هم اللي الجاليات مرتبطة فيما بينها وما هي مشكلة ثقل ولا حمل على الدولة ولا على الشعب بالعكس الجالية يلا يعود شعبها ووطنها يجبر فائدتها فائدتها المعنوية وفائدتها السياسية وفائدتها المادية جاليات البلدان كاملة بتنظيمها القوي آه، تبني دولتها وتساعد شعبها وتقيم وتعدل مشاريع ضخمة يستفاد منها الشعب وتحاول انها ما تعود عبء ولا مشكلة ولا ثقل على الدولة على كل حال قضيتنا ماشية في تتوسع وماشية تتطور وفي كل القطر في كل الأقطار ومن بينها عندي هون زين عندي الجالية تسمع هذا الصحفي المصري اللي يتكلم عن قضية الصحراء وموقفه وشيء اللي بين على ان آه، قضيتنا ماشيه تتوسع وهذا بفضل شغله مناضلين اينما كانوا آه، بغاو يعودوا مسؤولين عندهم مسؤوليات والله ما عندهم مسؤوليات احنا صحراويين ويالتنا البليده اللي جيناها والبليده اللي عندنا فيها نشتغلوا فيها من اجل كامل لا من اجل استقلالنا نصنتوا لهذا الاعلامي المصري آه، اللي قال كلام زين في في محاضره وصلت لها آه، بدايه بوجه آه، تحيه عطره آه، باسم منظمات المجتمع المدني في مصر وباسم المؤسسات الاعلاميه الى ثوره الشعب العربي الصحراوي الشقيق التي يرجع تاريخها إلى أكثر من أربعة عقود مضت منذ أن استيقظ الضمير العالمي على واقع آه، انفجار آه، آه، قضية الصحراء الغربية أنا واحد من أبناء الشعب المصري واحد من المثقفين المصريين الإعلاميين المصريين يعني على مدار سنوات طويلة مضت لم نكن نعلم أي شيء يذكر عن قضية الصحراء الغربية إلا النزل القليل جدا من المعلومات آه، المعلومات اللي كان بيسمح بها الاعلام الرسمي اللي هو كان مهيمن على على الساحه بشكل عام وهذا لا لا يندرج على الواقع المصري فقط وانما للاسف الشديد على كل المنطقه العربيه. آه، من النادر ان تجد احد في في مصر او او دول المشرق العربي بشكل عام آه، يعلم ان ان له اشقاء في الصحراء الغربيه أشقاء عرب يعني يقاتلون ويناضلون ويضحوا بدمائهم وأرواحهم آه، فقط من أجل نيل حق طبيعي هو حقهم في التحرر آه، من من الاحتلال آه، يعني هم نجحوا في التحرر من الاحتلال الاسباني في في البدايه الا ان الاحتلال المغربي ما زال يعني يعني مهيمن ومسيطر على اراضيهم و ويعني ويستنزف ثرواتهم ودمائهم وارواحهم آه، شعوب المشرق العربي ما زالت تجهل أن المغاربة لم يتركوا لأبناء الصحراء أي مجال للاستمتاع بنتاج آه، تضحياتهم ضد الاستعمار الأسباني آه، ولا يعلموا أن النضال المغربي بيتحايل من أجل يعني تقديم الحجج والمبررات الواهية التي تساهم في استمرار سيطرته على الأراضي وتشريد الشعب الصحراوي الشقيق هذا ما كيف تشي ما كتبت شيء من الزين على كل حال آه، إنعتنا على أن ما وحدنا وعلى أن كل وقت فات آه، يعني المتضامنين والناس الواعية بالقضية وبضرورة عن آه، الشعب الصحراوي يتمسك بحقوقه المشروعة هذا مهم ويفيد ويالت ويالت آه، الجاليه تم آه، يعني موجوده في كل وقت وموجوده آه، في الميدان وحاضره وما يعودوا الناس يعدلوا شغلتنا احنا نقدوا نعدلوا شغلتنا اه وعلى كل حال هم اللي شغلتهم ما هي شايطه ولا زينه ولا تعاون ولا تساعد غير احنا هم اللي نتموا نساعدوا روسنا بعد الشهادة حط رخاه بعناها راخي ماري خيارة واللي قال الله قال على الله ومرخار تكلمنا مولي في حلقات ماضية عن هذه الانتخابات اللي آه، تبارك آه، المخزن والحكومة المغربية والنظام الملكي في المغرب أنهم ينظموا في مناطقنا المحتلة آه، هذه الانتخابات باغين يفرضوا على الصحراويين يشاركوا فيها هي لا انتخاباتهم هما وإحنا ما عندنا مغاربة ولا عندنا السوق في سياسته وما يلت نشاركوا في هذه الانتخابات بين الله نعود ولا كيف أصحاب آه، صاحب العلك يوكل هو العلق له حنا إذا اللي جايين على الصحراويين في المناطق المحتلة وخاصة الشباب ألا عنهم يقاطعوا انتخابات المحتل المغربي الغاشم ويرفضوها كيف رافضين تواجد تواجد المحتل على أرضنا راه حق من جهة يقولوا عن الماهو في الغز رجيل وعن الأجرة بيحك الولا فمه يا غير مواطنين اللي في المناطق المحتلة وهم في غزة لأن المعركة فم عندهم فم وإحنا الشعب الصحراوي شعب قليل يا غير نازلة بركته الحمد لله وقادة لا يعمر السماء ويعمر التراب بنضاله ولا تخلى منه أرض وكيف عفات عدلها في 17 يونيو وفي 20 ماي وفي كل بليد وسابق 17 يونيو وفي كل وقت في كل وبهذا القدر إخواني أخواتي لا نودعكم ودمتم وفياء لشعبكم ودولتكم والسلام عليكم ورحمة الله إلى الحلقة القادمة من برنامجكم تكلمونا عن الصحراء Bueno, pues aquí estamos de vuelta otra vez con ustedes en, eh, en español para mm, daros un, unos eh, repuntes eh, de noticias eh, que son importantes y que seguramente muchos de ustedes han visto o han leído en las redes sociales, especialmente donde el movimiento solidario está mm, casi todo conectado. Mm, por ejemplo, la Unión Africana emite su opinión legal sobre la exploración y la explotación ilegal de los recursos naturales saharauis. También eh, saben que hace poco eh, se creó, se fundó eh, el, grupo mm, de amistad parlamentario saharaui mauritano. Es un importante avance en las relaciones fraternales entre los mauritanos y los saharauis. También sabemos eh, y, tenemos las eh, declaraciones de eh, la Gandhi saharaui, Mineto Haidar, la gran activista mm, por los derechos humanos del pueblo saharaui, que declaró mm, que la comunidad internacional debe presionar a Marruecos de manera urgente, porque como saben, las represiones en los territorios ocupados eh, están sobrepasando los límites y, ante los ojos de las fuerzas de la MINURSO, ante los oídos de todos los gobiernos eh, occidentales que presumen de democracia y de libertades eh, y de derechos humanos. También tenemos el eh, SOTAS, Organización Mundial contra la Tortura, que mm, dice que el gran problema del Sahara es el olvido en que se encuentra este caso. Eh, lógicamente, mm, eh, esta situación eh, la hemos estado viviendo y llevamos viviéndola mucho tiempo y, estoy seguro que con la presión que ejerce el movimiento solidario internacional con la causa saharaui y, los mismos esfuerzos del pueblo saharaui con su representante al frente, vamos a, ir avanzando hacia una situación mejor. Ah, porque como sabéis también la UE, la Unión Europea, eh, de vez en cuando expresa su preocupación por la situación de presos y respalda que Rabat investigue, por ejemplo, sobre eh, mm, eh, las, circunstancias en las que falleció Heidala, cuya madre lleva ya más de 40 mm, días de huelga y así un, sinfín de noticias tenemos, pero por hoy eh, mm, tenemos que despedirles y, cerramos este programa con eh, esta canción. Eh, dedicada a todo el movimiento solidario y a los ciudadanos saharauis en los territorios ocupados y por, y por supuesto a la comunidad saharaui en el extranjero. فريد صارت كفاح في عامل تواصل واستغراب للنضال مثل تجسيد مثل تجسيد إراد ذا المغوار إراد ذا المغوار هويتنا مكسب عامل هذا الشعب ثقة العملاق دولتنا مكسب حققنا يصنع الاستقلال وجبار دولتنا واسع واستقرار الى السلام وتواق يهدف للسلام وتواق والوئام وحسن الجوار والوئام وحسن الجوار دولتنا مكسب Bueno, y aprovechamos el fin de este programa para recordarles que el próximo martes tendremos aquí a, la persona que habíamos prometido para este martes y que por cuestiones de agenda no pudo ser. eh, la letrada mm, Gemma Arbesú, eh, que estará también acompañada por eh, el letrado también eh, Jesús, los dos miembros del Observatorio de Derechos Humanos, y, y ese día sí hablaremos eh, tendidamente eh, de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. جيش التحرير شبيكات بلا تنفيذ حرامي لا تنفذ القرار هذا الشاب الكفاح قال هذا الشعب كيف حقا دولتنا مكسب حققنا قرر فرد اهداف بالنار عن التوازن واستقرار جيش التحرير شبيكات جيش التحرير شبيكات بلا تنفذ القرار عيد الجمهورية فريد سلامك السام حققنا عيد الجمهورية فريد دولتنا مكسب حققنا عصارة كفاح وثيمار عامل التوازن للنضال ما تجسيد علي مثل تسيد راد ذا شاب المقوار راد ذا شاب المقوار سلامك الساب حققنا عامل دولتنا مكسب حققنا دولتنا مكسب حققنا دولتنا مكسب حققنا دولتنا مكسب حققنا عامل التوازن واستقرار عامل التوازن مكسب حققنا دولتنا مكسب حققنا عمل توازن واستقرار عمل توازن واستقرار دولتنا مكسب حققنا عمل توازن